Lu Andreas Salome. Esas ciate che in la Cineoi, almeno in la Occidentai, superregas la usonai filmoi. En plurai landoi ili esas circa octec procentoi de la spectablai filmoi. In la grandai urboi sen dube existas quelcae malmultai Cineoi in cui oni povas specti alilandain filmoin sed cutime nur tiuin, quivi havis grandan successon in la landoi, en quivi ili estis lancitai. En la cef urbo de Brasilo trovidjas unu cineio quiu estas prescao specializinta pri franzae filmoi. Tiu estas, plei multae filmoi estas franzae, cae ege mal ofte aperas germana filmo. Pro tio, cae char mi shatas biografia in filmoin, mi gioies ciam mi vidis che in Brasilo estus lanciata ci semaine, la dec unuan de januaro, la germana filmo Lu pri Lu Andreas Salome. In la 1960-a iaroi in Germanio, mi estis liginta ion pri tiu virino, sed mi exciis, au mi memoras nur, che ci havis iain rilatoin con la fama germana poeto Rainer Maria Rilke, cion mi tre scattis, con la internazie conata germana filosofo Friedrich Nietzsche, cae con la austra creinto de la psicanaliso Sigmund Freud, do con tri elstare viroi. Tio estas etch reliefigita sur la Brasilia film affiscio, qui legiblas admirita de Nietzsche, desirita de Rilke, adorita de Freud. Un rimarco pri Esperanto. Malsame ol en plurai aliai lingvoi, oni povas fari la jenan differenzon. Se oni volas rilati alla mortinta virino, oni diras admirita. Se oni intensus fari rimarcon pri cio ocasas in la filmo, oni dirus admirata evidente mi volas spekti la filmon. Pri gi mi scribos la proximam semainon. Hodiau mi faras nu resumon de sia vivo, basitan sur Wikipedia informoi. En la 1960-ca iaroi, ciam ne existis interreto, estis multe pli mal facile ec Necesas informoin. Necessas diri, che mi ne interesigis suffici por sii por lege sian biografion. Do mi ne excis, exemple, cial si havis cae inan cae vira nomon, char Andreas estas greca vira antonomo, ancao multe usata in Germanio. In tiu tempo, lausain mi pensis che sia nomo estis Lu Andreas kiel vira antonomo Salome, ne Lu Andreas Salome, cum streceto. Si nascigis cum la nomo Louise von Salome in 1861 in la russa urbo Peterburgo, au Sankt Peterburgo, sed sia patro estis nascidginta in Francio, in protestanta hugenota familio, cae sia patrino estis de Germana cae Dana de Veno. Sia familio estis suffice ricia cae tre clera, cae in gi oni paroles tri lingvoin, la germanan, francan ca rusan. Ocasis malquieto cae malharmonio en la familio, ciam si refusis la protestantan confirmation cae exigis e la ecclesio, ie la agio de dexes jaroi. Sed post du jaroi si estis fascinita de protestanta pastoro, ciu acceptis shin ciel lernantinon cae instuit sin pri multae religiae, literarae cae filosofiae temoi. La pastoro havis du quiniaron pli ol si, estis etsiginta, sed volis getsigi cun si. Tamen si refusis. Malgrau tio, si voyages cun li al Nederlando, cie li baptis sin lu, cae si acceptis la confirmation. Du jaroen post la morto de sia patro, Sia patrino ca si translogigis in 1880 al Zurico en Svislando, cie si visitades gis la sequan jaron ciel gast studentino la universitaton, uno e la malmultai cio i tiu tempe acceptes virinoin. Si intresigis pri filosofio ca teologio. Char ec estis pulmo malsano, Si, cae sia patrino, translogitis in 1882 al pli varma regionu, alla itala cef urbo Romo. Tie si eniris rondon de intelectuloi cae artistoi. Uno el ili estis la germana filosofo Paul Re, amico di Nietzsche. Li enamigis al si, cae volis gezigi cun si. Si rifusis, sed la du igis grandai ge amicoi. Baldau Nietzsche, al quio rei estis entusiasme scribinta prisci, alvenis al Romo, ancao enamigis, cae ancao volis edzigi con sci. De nove sci refusis, sed sci acceptis Nietzsche cil amicon, instruanton cae interparolanton. Sci ec proponis che la tri, la du filosofoi cae sci, vivu cae laboru in Parisu quiu ne ocasis. La rilatoi cun Paul Re esse suffice tranquillae, sed cun Nietzsche ili esses complicae. Inter la du viro estigit jaluso, cae post nur quelcae monatoi, in autunu de 1882, Nietzsche disigis definitive de la du aliae. Lu cae Paul vivis cune, ciel amicoi, de 1882, gis 1885 in Berlino. La proximan semainon mi daurigos citiun resumum de la vivo de Lou Andreas Salomei.